isipu luze bat sudur ziloetan eta hauan sarturek egiten da testa autotik atera gabe. Mementu ezain atsegina pazienten zat. La narin zaba, malor la bux, euh, plus agrab, je konzua. Anabel erizeina da, berak egiten ditu testa horiek astelenetik, osoki babestua da goitik bera. Oui, moi je suis très protégée parce que c'est le protocole qui veut. Donc la casaque, le tablier, la charlotte, les surchaussures, le double gant. Et après, il y a tout un système de désinfection qui est mis en place entre les, les gens. Andoni, baionan bizi testa egitera hurbildu da. Dura biegun sukarra badut, uh, zain sekulan eri, kas uh, etorri naiz. Uh, goitatu behar ditut amaitzak, beldur eh, niretzat ez, gero farazoa da, eh, ea kontaminatu ditut eh, nire ingurukoak, hori da nire kezka pixkat. Inguruen kutsatzea saiestu hori da preseski proba horien helburua. Pazientearen inguruko pertsonak detektatuz, Isabelle Garnier, médico-biologista. Au jour d'aujourd'hui, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de circonscrire le plus rapidement possible dès que quelqu'un est positif pour que justement, il n'ait pas trop de contact autour de lui et qu'on puisse essayer d'arrêter ou ou de limiter en tous les cas l'épidémie. Virusaren eramaile aski gutxi bada gure eskualdean, baina geroz eta testa gehiago eginen direla uste du Lohan Trebez, biologistak. Sur ce point de Bayonne, on fait à peu près euh, pour l'instant 20 PC, 20 25 tests par jour, mais c'est sûr que ça va monter en puissance parce qu'il faut que les gens aient le temps de, de, de s'y faire, d'appeler, de prendre rendez-vous, donc euh, c'est possible que ça monte en puissance. Ouais. Dudan baldin baziste zuek ere medikua deitu beharko da lehenik, astelenetik ostiralera goizez edo atxaldez hartzen aldira itzorduak.